Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alemin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajmein. Allahumme la ilme lana illa ma'alamtena innaka enta lalimul hakim. Allahumme alimna ma yanfa'na wa anfa'na bima'alamtena wa zidna ilman ya rabbil alemin.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 Zasigurno, sve jedan od nas uh, volio bi da živi lijepim životom, da živi sigurnim, smirenim, spokojnim životom, da živi u sreći i rahatluku, da se ne brine, da se ne sikira, da je siguran za sebe i svoju porodicu, da želi da živi lijepim životom ukratko. U našoj prošloj emisiji spomenuli smo jedan od načina puteva sigurnih puteva kojima dakle moramo krenuti, ono što moramo činiti da bismo doista živjeli lijepim, sretnim životom. A to je odazivanje Allahu i njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Onaj koji želi da živi lijepim životom, koji želi da doista živi, a ne životari bilo kako naročito onaj koji želi da živi i na drugom svijetu, ahiretu. Onaj koji ne vjeruje u drugi svijet, on treba prije svega da se zapita. To njegovo nevjerovanje doista koliko je pogubno za njega. Onaj koji ne vjeruje u proživljenje, svakodnevno gleda kako oko njega ljudi umiru, komšije, bližnja, daljna rodbina, poznanici, prijatelji odlaze sa ovoga svijeta. Allah subhanahu wa ta'ala, ti koji ne vjeruju, neka otvore Kur'an. Neka otvore Kur'an. Neka nepristrasno priđu u Kur'anu. Neka čitaju Allahov govor, neka čitaju u prijevodu. Suru al-Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Bekare spominje brojne dokaze i primjere za proživljenje na drugome svijetu. Da će doista doći dan proživljenja. Da će doći sudnji dan kada ćemo svi pomrijeti, a zatim svi biti proživljeni. I mimo sure Al-Bekara Allah subhanahu wa ta'ala dalje u Kur'anu govori o sudnjem danu mnogo i donosi jasne dokaze onaj koji vjeruje u drugi svijet, onaj koji vjeruje da će biti proživljen, da će izaći pred Allaha subhanahu wa ta'ala, onaj koji vjeruje da život na ovome svijetu nije igra i zabava, onda trebao bi na takav način i da se ponaša na ovome svijetu, da iskoristi ovaj svijet maksimalno, da sebi uljepša život na ovome svijetu, međutim, na takav način da bi od tog lijepog života i sutra imao koristi. Mnogi uljepšavaju sebi život na ovome svijetu, opuštaju se, provode u igri i zabavi, međutim ne mogu se dva rahatluka sastaviti, ne mogu se dva odmora sastaviti. Dakle, može se zasigurno vjernik sigurno zna kako uljepšati sebi život. Kako su pitali Hasan al-Basrija, rahimehullahu ta'ala, pa bolan Što se patiš? Što otežavaš sebi? Što svojoj duši otežavaš pa postiš pa klanjaš? Kaže, naprotiv, ja svojoj duši želim rahatluk. Ja svojoj duši želim rahatluk. Dakle, lijep život za sigurno, istinski život, sretan život. I to svaki vjernik i vjernica znaju i osjete u svojim grudima, u svojim prsima. Taj istinski, sretni život, pravi život, lijep život osjete u svojim prsima kada udijele sadaku, kada pomiruju tima, kada klanjaju sabah namaz, kada učinu mnoga dobra djela. Osjete ljepotu u svojim grudima, u svojim prsima. Kao što su naši prethodnici govorili, kada bi vladari i njihovi sinovi mogli da potegnu sablje, da iščupaju iz ovih naših grudi ono što se nalazi u njima, sigurno bi to uradili. Kada bi znali šta se nalazi u našim grudima, kako sretno, lijepo živimo, koji taj osjećaj imamo u svojim prsima, sigurno bi oni posegnuli za sabljama, za oružjem da nam to otmu. Pa bi jedan također govorio, subhanallah, govorio je, ako će stanovnici dženneta ovako osjećati i ovo doživljavati, osjećati, imati ovakav osjećaj u svojim prsima, onda će doista uživati u džennetu, subhanallah. E to je taj lijep život, sretan život. Kada dočekamo smrt, zađemo u pozne godine, kada nam pokuca smrtna vrata da se ne snebivamo, što odlazimo sa ovoga svijeta, da ne priželjkujemo da dan ili dio dana samo još malo ostanemo na ovome svijetu da uradimo još koje je dobro. Zato dakle, siguran put koji vodi do ovog lijepog života jeste odazivanje Allahu i njegovom poslaniku. Odnosno, ono što nam je Allah naredio, preporučio da to radimo, ono što nam je Allah dželavala zabranio, pokuđenim učinio, da se toga ostavimo. Ajet iz sure El Enfal, 24. ajet, u njemu kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ja eyuhel ladina amanu steđibu lillahi walir rasul idha dakum lima juhikum. O vjernici, odazovite se Allahu i poslaniku kada vas pozove u život, kada vas pozove u nešto što ćete, ukoliko to budete praktikovali, doista uživati, doista živjeti istinskim, istinskim životom. I na drugoj strani Allah subhanahu wa ta'ala kaže da onaj koji okrene svoju glavu od Allahovih naredbi, od Allahovih zabrana, od onoga što je naredio Allah ili njegov poslanik, onaj koji okrene glavu od Kur'ana, da će on tegobnim životom živjeti, kako kaže u suri Taha 124. ajtu وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَيْشَةً ضَنْكَ Onaj koji okrene glavu od mene, onaj ko mene ne bude spominjao, ne bude se sjećao mene, kaže Allah Jalla koji okrene glavu od moje knjige, taj će tegobnim životom živjeti. Dakle, odazovi se Allahu i njegovom poslaniku pa ćeš doista živjeti sretnim, spokojnim, istinskim, lijepim životom. Međutim, da bismo se odazvali Allahu i njegovom poslaniku, Muhammedu alihi salatu wasalam, da bismo radili ono što nam je Allah naredio i da bismo se ostavili onoga što nam je Allah dželavala zabranio ili njegov poslanik Muhammed alihi salatu wasalam, to moramo moramo poznavati. Tome se moramo poučiti. Zato zasigurno jedan od puteva koji vode do sretnog života, lijepog života na Dunjaluku i pogotovo lijepog života na drugom svijetu, ahiretu, jeste i učenje svoje vjere. Učenje svoje vjere, učenje i izučavanje vjere. Zato uči izučava i proučava i svoju vjeru da bi radio po njoj, da bi se odazivao Allahu i njegovom poslaniku Muhammedu alihi salatu wasalam, pa će živjeti istinskim, sretnim, lijepim, sigurnim, spokojnim životom. Zašto? Zato što u vjeri nam je sve pojašnjeno. U našoj lijepoj vjeri dini islamu sve nam je pojašnjeno. Ono što nam koristi, što nam šteti Allah subhanahu wa ta'ala zasigurno je pojasnio ili u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu ili u sunnetu svoga poslanika Muhammed alihi salacom. Sve nam je pojašnjeno. Jer ovaj Kur'an kojeg imamo u svojim rukama, on ostaje do sudnjega dana nikoga neće moći izmijeniti jer je Allah dželle vala obećao kada je rekao u suri Al-Hijr 9. ajetu inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun doista mi smo objavili ovaj Kur'an i mi ćemo nad njim bdjeti mi ćemo ga čuvati od bilo kakvih izmjena dakle sve nam je pojašnjeno ništa nije izostavljeno što nam koristi što nam šteti ako hoćemo da sve okoristimo u svome životu, da postignemo korist i da se sačuvamo od štete zla, učimo svoju vjeru. Praktikujemo svoju vjeru, odnosno prije svega učimo je, naučimo. Pogledajmo dakle, Allah subhanahu wa ta'ala slično kaže u suri Al-Asr, svima nama dobro poznata, kratka sura, ali i tekako sadržajna. Toliko je sadržajna da su pojedini islamski učenjaci rekli da Allah nije objavio ništa drugo mimo sure Al-Asr, bila bi dovoljna. Zato što Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Asr upozorava prijeti stradanjem na drugome svijetu. Da ćemo svi mi ljudi sutra stradati na sudnjem danu. Izuzev. Svi će biti kažnjeni, odvedeni i bačeni u džehennem. Izuzev onih koji budu vjerovali, koji budu činili dobra djela, koji budu savjetovali jedni drugima istinu i savjetovali jedni drugima strpljenje. Složit se da ništa od ovoga četvero iman koji budu vjerovali, koji budu činili dobra djela, dobra djela, savjetovanje istine, pozivanje, preporučivanje, upućivanje drugih i također strpljivost na svemu tome kako se strpiti na imanu, ostati u imanu, kako se strpiti na dobrim dijelima, kako se strpiti na pozivanju drugih, Ništa to ne možemo bez znanja. Bez znanja. Pa dakle, znanje je uslov svega ovoga. Da bi se spasio sutra džehennemske kazne, moraš vjerovati, činiti dobra dijela, moraš pozivati i druge, moraš saborati na svemu tome, biti strpljiv, a sve to ne možeš postići ako nemaš znanja. Zato dakle, znanje nam je i tekako iz naše vjere, dini islama potrebno. Svakako trebamo učiti i svako drugo znanje u kojem je korist za nas i društvo, zajednicu u kojoj živimo, da bismo bili i u tim poljima i u tim segmentima našeg života korisni nama i svakako jeli, zajednici u kojoj živimo. Međutim, šarijatsko znanje, znanje iz vjere je najkorisnije, zasigurno. Poslanici i vjerovjesnici do, dolazili su sa ovim znanjem Nisu dolazili s nekim drugim znanjem. Dolazili su s ovim znanjem. Svakako, iz ovog znanja mogu se e, uzeti smjernice, savjeta, savjeti upustva i za svako drugo, za svako drugo znanje. Došao je općenit kuranski ajat Fes'elu ahle zikrin kuntum la ta'lemun Pitajte one koji znaju, ako vi ne znate. Odmah pitajte one koji znaju, ako vi ne znate. Pa dakle, iz drugih životnih pitanja, ono što ne znamo, segmenata jeli, našeg života, ono što ne znamo, pitajmo druge, pitajmo one koji znaju. Vjera nas na to postiče. Dakle, tražimo znanje iz vjere pa ćemo živjeti zasigurno lijepim, sigurnim životom i na Dunjalku i na Hirtu. Zbog toga Kur'an mnogo i tako upečatljivo govori o vrijednosti vjerskog znanja. O vrijednostima vjerskog znanja i vrijednostima nosilaca tog vjerskog znanja, odnosno učenih, učenih ljudi naše islamske uleme. Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala kaže u 114. ajetu sure, sure Taha. Jedan od posebnih kuranskih ajeta koji govore o vrijednostima šerijatskog znanja. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala svome poslaniku Muhammedu alihi salatu wa sallam. Je tako? Dobro nam je poznato da je Allah objavio Kur'an ovakav kakav imamo pred sobom, on u sebi sadrži 114 sura, otprilike 600 stranica i cijeli Kur'an poslanik Muhammed alaihi salatu wasalam je dostavio drugima. Dostavio svojim ashabima, a oni su kasnije dostavljali potonjim generacijama. I cijeli Kur'an mu je bio obaveza da dostavi. To mu je bila obaveza. Međutim, kur'anski ajeti koji je otpočinju sa kul, reci, o Muhammede, ti ajeti imaju svoju posebnu težinu. O njima treba posebno govoriti, njih treba posebno dostavljati. Reci, obaveza je Allahom poslaniku Muhammedu alihi salacom bila da kaže, da prenese ljudima cijeli Kur'an. Međutim, ovi ajeti koji odpočinju sa kul, to je bilo, dakle, posebno mu obaveza. Pa u 114. majtu sure Taha kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَقُلْ Rabbi zidni ilma. Wa kur rabbi zidni ilma. I reci o Muhammede, gospodaru, povećaj mi znanje. Allah subhanahu wa ta'ala naređuje svome poslaniku Muhammedu alaihi salatu wasalam da kaže gospodaru moj povećaj mi znanje. Da uputi dovu, da zamoli Allaha subhanahu wa ta'ala da mu poveća znanje. Čitajmo Kur'an od početka do kraja. Od sure Al-Fatiha s kojom odpočinje Kur'an do sure an nas 114. sure, zadnje sure, čitajmo Kur'an pomno. Proučavajmo, izučavajmo, pronađimo u cijelom Kur'anu, mimo ovog 114. ajta sure Taha, da li Allah subhanahu wa ta'ala traži od Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam svoga poslanika da moli njega uzvišenog Allaha da mu poveća neku drugu blagodat, nešto drugo mimo znanja. Nećemo naći. Čitajmo cijeli Kur'an od početka do kraja. Da kaže, o Muhammede, reci, gospodaru moj, povećaj mi imetak gospodaru moj, povećaj mi zdravlje, da budem zdravlji i ostalo. Nećemo naći, nigdje. Međutim, u 114. majtu sure Taha kaže Jalla vala وَقُرْ رَبِّ zidni ilma i reci gospodaru, povećaj mi znanje. Kao što čujemo, ovaj ajet došao je u imperativu, reci. Naređuje Allah subhanahu wa ta'ala. Zbog čega sve to? Zbog čega nema druge ovak, na ovakav način izrečene dove u Kur'an Kerimu? Zbog čega se naređuje? Zbog toga što je znanje i te kako i te kako korisno. I te kako potrebno. Potrebno za uspjeh i na dunjalku i na ahiretu. Potrebno za sretan život i na dunjalku i na ahiretu. I oni koji imaju šerijatsko znanje, oni koji imaju znanje iz vjere, pogledajte kako su takvi ljudi smireni, sretni. Možda ne imaju od dunjaluka nešto mnogo, ali su oni zadovoljni. Nikada ih niste čuli da se žale. Prvo što kažu, alhamdulillah, Allahu subhanahu wa ta'ala hvala na svemu. Kada mu Allah dadne musibet iskušenje u porodici, u imetku, u bilo čemu, prvo koga spomenu, spomenu Allaha subhanahu wa ta'ala, jer znaju da to što mu se desilo došlo je od Allaha dželle, dželle vala. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Zumer, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون reci opet opet kuranski ajet u kome se kaže reci o Muhammede zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju Zar mogu biti isti kod Allaha oni koji znaju i oni koji ne znaju? Allah subhanahu wa ta'ala u 13. majtu sura Al-Huđurat spominje ko je kod Allaha subhanahu wa ta'ala na najvisočijim deređama. Ko je kod Allaha subhanahu wa ta'ala na najvisočijem položaju? Pa kaže in akramakum inda Allahi atqakum. Kod Allaha subhanahu wa ta'ala najviše je počašćen na najvišem položaju, stepenu jeste onaj koji ga se najviše boji, onaj koji se najviše boji Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno onaj koji se najviše odaziva onome što je Allah naredio i ostavlja se onoga što je Allah dželavala zabranio, ta je kod Allaha subhanahu wa ta'ala na najvisočijem položaju. Kako da se Allahu subhanahu wa ta'ala što je god moguće više pokoravaš? Činiš dobra djela, ostavljaš loša djela ako nemaš znanja ako ne imaš znanja? Zar mogu biti isti oni koji imaju znanje i oni koji nemaju znanje? Pogledajmo danas većinu ljudi od islama imaju samo ime. Možda bi se najradije odrekli tog imena. Neki misle da im ime nešto koristi, da će im sutra koristiti to što mu je otac i majka što su bili muslimani praktikovali vjeru da će se oni sutra moći zauzeti za njih kod Allaha subhanahu wa ta'ala, da im je to nešto odkoristi. Pogledajmo kakvim životom ljudi žive. Pogledajmo samo stanje njihovih porodica. U porodici kakvo je stanje? Od razvoda brakova, pucanje porodica. Pogledajmo samo njihov govor. Svaka druga riječ u njihovom govoru je psovka. I to vulgarna psovka. Ne znamo da ima ljudi koji ima takve psovke kakve su proširene kod nas. Počesto kod muslimana ponajviše. Pogledajmo samo one koji nemaju znanja. Točim oni koji imaju znanja, nećeš čuti iz njihovih usta, oni koji imaju znanje, rade po tom znanju, nećeš čuti nešto što će te uznemiriti. Takvi ljudi, ako ti ne mogu biti od koristi, neće ti biti ni od štete. Takvi ljudi, ako te ne mogu usrećiti, neće te ni ožalostiti i slično, neće te zabrinuti. Zato ne mogu nikako biti isti. Kao što kod Allaha subhanahu wa ta'ala neće biti isti, oni koji znaju oni koji ne znaju i na dunjalku nis, nisu isti oni koji znaju i oni koji ne znaju. U 11. majetu sure Al-Mujadala kaže Allah subhanahu wa ta'ala يَرْفَ إِلَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ Allah subhanahu wa ta'ala će uzdignuti one od vas koji vjeruju. Oni koji vjeruju kod Allaha subhanahu wa ta'ala su daleko, daleko iznad onih koji ne vjeruju. Naprotiv, Allah subhanahu wa ta'ala posebno mjesto je pripremio za one koji vjeruju, posebno mjesto za one koji ne vjeruju. Ne mogu biti nikako niti isti, niti zajedno. Allah subhanahu wa ta'ala jedne odlikovao na drugima. Odvojio jedne od drugih. Kao što kaže na drugom mjestu u Kur'ani Kerimu وَأَنْتُمُ لَأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مِنِينَ Vi ćete zasigurno biti gornji ako budete vjernici. Ako budete vjernici, vi ćete biti gornji. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže da će na visoke stepene uzdignuti one koji vjeruju. Jer fe illahu ledine amenu minkum, da će one koji vjeruju Allah subhanahu wa ta'ala uzdignuti. A zatim od onih koji vjeruju, Od onih koji vjeruju, koji imaju znanje, oni vjernici koji imaju znanje, njih će Allah subhanahu wa ta'ala uzdignuti posebno. Jer fa illahu alladhina amenu minkum, walladhina utul ilme darajat. A oni kojima je dato znanje, njih će posebno uzdignuti na visoke stepene. Allah subhanahu wa ta'ala ne kaže za jedan stepen, za dva stepena, za tri stepena, već na visoke stepene, na uzvišene stepene. A koliko je između jednog i drugog stepena, Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ali Imran, u 18. majtu suri Ali Imran, šehid Allahu ennehu la ilaha illahu, Allah jalla svjedoči da nema istinskog Boga, dostojnog obožavanja mimo njega, wal melaike, wa ulul ilm, i meleki, i učeni ljudi. Allah svjedoči da nema istinskog Boga koji zaslužuje da se obožava osim njega. A to svjedoče i meleki i to svjedoče i učeni ljudi. Kažu komentatori, Allah subhanahu wa ta'ala je ovdje u najčasnijom, najčasnijoj stvari, u najbitnijem pitanju, pitanju zbog kojeg je sve stvorio, nebesa, zemlju, ljude i druge svjetove zbog kojih je stvorio, da se on jedan jedini obožava Allah subhanahu wa ta'ala jer je on jedini toga dostojan, Allah subhanahu wa ta'ala uzeo je za svjedoke u tom pitanju sebe, nakon toga najbolja stvorenja na nebesima, to su meleki, nakon toga najbolja stvorenja na dunjalku, to su učeni ljudi. Kažu komentatori da je bilo boljih ljudi od učenih ljudi, Allah subhanahu wa ta'ala bi ih spomenuo ovdje nakon meleka. I brojni drugi kuranski ajti koji govore o vrijednosti E, šerijatskog znanja, vjerskog znanja i njegovih nosilaca. Hadisi Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, također su brojni. Jedan od posebnih hadisa jeste hadis Ebu Darda radijallahu ta'alan, koga bilježi Ebu Dawud ibn Mađe i mnogi drugi, šeh Albani ga je ocijenio vjerodostanim, a u tom hadisu kaže Allahov poslanika, alaihi salatu wasalam, koji zabere put da na njemu traži znanje. Allah će mu zbog tog puta olakšati ulazak u džennet, odnosno Allah će mu tim putem olakšati ulazak u džennet. Pa onaj koji traži znanje, on ako Bog da ide ka džennetu, ući će u džennet. Zatim kaže dalje, doista meleki nadkriljuju svojim krilima onoga koji traži znanje i zadovoljstva zbog tog njegovog postupka Meleki ga nadkriljuju svojim krilima, pravi mu ugođaj. Ili se kaže da meleki spuštaju svoja krila iz poniznosti, skromnosti prema tom Allahovom robu koji traži znanje iz Allahovog dina, iz Allahove vjere. Ili se kaže da meleki spuštaju svoja krila kako bi učili dovu za onoga koji traži znanje. Ili kažu komentatori, meleki spuštaju svoja krila da bi došli i sjeli kod onoga koji uči i koji govori o Allahovom dinu, o Allahovom znanju. Razmišljamo li o tome ikada? Da sjedem, da učim mushaf, Allahu dželle knjigu Kur'an Kerim, da čitam neku knjigu, a pored mene su tu Allahu subhanahu wa taala najbolja stvorenja na nebesima. Zatim kaže dalje Allahov poslanik alihi salacom i doista za učenjaka sve traži oprosta, pa čak i riba u vodi. Sve na nebesima i na zemlji, pa čak i riba u vodi traži oprosta za učenog čovjeka, učenog iz vjere, zato što on podučava sve druge kako da se prema tim svjetovima i na nebesima i na zemlji, pa čak dakle i u moru poznati su nam propisi jeli lova kako da se obhodi. Vrijednost učenjaka nad pobožnjakom je poput vrijednosti mjeseca nad ostalim zvijezdama. Kako je samo mjesec vidljiv, pogotovo dakle kada je pun mjesec, kako se on vidi dok tamo neke zvijezde ne možemo ih lahko primijetiti. I doista su učenjaci nasljednici vjerovjesnika. Učenjaci su nasljednici vjerovjesnika. Nije rečeno ova ili onaj, već onaj koji ima znanje iz dina Allahog, on je nasljednik vjerovjesnika. Vjerovjesnici nisu ostavljali dinare i dirheme, nisu ostavljali i metak, već su ostavili din u nasljeđe. Pa onaj koji uzme taj din, doista je uzeo i ogromno dobro, ostavili su znanje u dinu, u Allahu i subhanahu wa ta'ala vjeri, pa ko se prihvati tog znanja, doista se prihvatio i uzeo ogroman udio nasljeđa vjerovjesnika. Također kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam hadis, prejasan hadis, kome Allah želi dobro, poduči ga propisima vjere, odnosno podstakne ga da traži propise vjere, da zna da uči i izučava svoju vjeru. Kome Allah želi dobro? Hadis kod Buhari i kod muslima, vjerodosten hadis. Kome Allah želi dobro, taj traži znanje iz svoje vjere. Pa dakle, ukoliko želimo dobro sebi, ukoliko želimo da nam Allah želi dobro i da nam olakša put do tog dobra, onda tražimo znanje iz svoje vjere. Kako tražiti znanje i koje je tražiti znanje? Kako, kojim putem, na koji način, koje je to prioritet, No znanje, znanje za koje nećemo imati opravdanja sutra kod Allaha subhanahu wa ta'ala ako Bog da o tome govorimo u našoj narednoj emisiji. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas vrati našoj vjeri na najljepši mogući način, da nas pomogne u učenju, izučavanju i poučavanju, dostavljanju njegove vjere. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti meni vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin. Wa sallahu ala nebina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.